masih bersama Jimat Sajian Malam Jumat Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Oro Oro Sentong. Cerita jimat kiriman Soko Yuda ono ing kidul lapangan Dander Bujunegoro. Negoro. jenengi wae kuburan masih ora angker lan ora gawat tetep wae yo dianggep angker lan gawat kaya mitos sing gebremyeng saka lambene wong-wong ngenani kuburan ora-ora sentong ana sing tau ngerteni jari pas ing wayah bengi kuburan kuwi dadi pasar sing rejane lan padange ora karu-karuan nanging amung sak kedeping mripat Terus ana meneh pengalaman wong sing garap sawah ana ing sak kiwa tengene kono. Wayah surup srengenge nalika arep bali laut mulih diwurui bocah cilik-cilik telu cacahe. Raine putih kaya wedaan lan amung gawe cawet putih padha mlayu gudak-gudakan ana ing tengah kuburan. Ana meneh pengalamane wong sing duwe sawah cedhak kuburan kono. Jare nalika pas panen kacang tanah, pas giliran entuk jatah banyu desel bengi. Deweke nunggoni nang kono pas lagi enak-enak rokokan ana ing isor wit jati dilalah dibedo gendruwo kang gedhe banget. Meripate abang mentirah kukune dawa-dawa ulune diwud-diwud lan rupane ireng janges kaya angus lan ambune lengur karo guyu lakak-lakak metongkrong ana wit pelem sak lori kuburan kuwi lan mitos-mitos kuwi kabeh durung kebukti nganti tekan seprene apa kabeh crita kuwi amung ayawara Tapi opo wae alasane sing jenenge bangsa alus kuwi pancen ana. Salam jimatres Soko aku Yuda Kiduli lapangan dander. Iki cerita kuburan ora-ora sentong dander. Salam jimatres. Au. Istana Radio.